Maar die Heilige Geest sê baie duidelijk dat partijmense in die laaste dae van die wereld zal ophou glo. Dit zal gebeuren omdat hulle luister na bose geeste wat vir hulle verlei, en hulle doen dinge wat duivels vir hulle leer. Die mense wat daar die dinge vir die geloviges leer, is skynheilig en hulle vertel leens. Hulle wil nie weet wat reg is en wat verkeerd is nie. Hierdie mense sê mense moet nie trou nie en hulle moet nie partij soorte kos eet nie. Maar God het al die soorte kos gemaakt, zodat mensen die kos mag eet en vir hom dankie kan sê daarvoor. Dit is die mensen wat in Christus geloo en wat weet dat die boodschap van Christus waar is. Elke ding wat God gemaakt het, is goed, en als mensen vir God dankie sê vir die kos wat hulle van hom kry, dan mag hulle al die soorte kos eet. Al die dingen wat God gemaakt het, is goed. God het dit self gesê, en as jylle vir hom dankie sê vir die kos wat van hom komt, dan is die kos goed. Je moet aanhou om vir die gelowiges te sê, hulle moet die dinge onthou wat ik nou voor jou geskryf het. Dan zal jy een goede dienaar van Christus Jezus wees, omdat jy aanhou om te luisteren naar die boodskap oor die geloof wat jy geleer het. Die boodskap is waar, en jy het begin lewe soos jy geleer het. Daar is mensen wat niks van God weet niet. Mensen wat zelf stories maak en vertel, stories wat niks beteken nie. Jy moet nie na hulle stories luister nie. Je moet oefen om God altijd beter te dien. Wanneer een mens jou lichaam oefen, dan helpt dit een bykie. Maar wanneer een mens oefen om voor God beter te dien, dan helpt dit heel te mal, want God beloof om voor een mens die eeuwige leven te gee, nou en in die tijd wat later kom. Wat ik nou gesê het, is waar, en je kan dit glo. Daarom werk ons baie hard. Ons weet dat die God wat leven, voor ons zal helpen, en ons weet dat hij zal doen wat hij beloof het. Hij wil al die mensen red, speciaal die mensen wat in hom gloe. Jy moet aanhou om hierdie dinge vir die mense te sê en om dit vir hulle te leer. Jy is jong, maar niemand moet denk daarom is jy nie belangrijk nie. Nee, jy moet vir die geloviges wijs hoe hulle moet lewe. Jy moet dit vir hulle wijs met wat jy sê en met jou mooi lewe. Jy moet wijs dat jy lief is vir mense, en jy moet aanhou glo en jy moet heeltemaal weg lewe. Jy moet aanhou om vir die gemeente te lees uit die Bijbel. Je moet aanhou om vir hulle te sê hoe hulle moet leven en je moet aanhou om vir hulle te leer. Je moet het doen totdat ik kom. Je moet aanhou om die genade gave te gebruiken wat je gekry het. Die Heere het hier die genade gave vir jou gegee. Die profete het dit gesê, en die ouderlinge het hulle hande op jou gezet. Je moet aanhou om hierdie dingen te doen. Je moet so leven dat allemaal kan zien dat je meer en meer gloe. Je moet baie goed denken en voorzichtig wees oor hoe je leven en wat je voor die mensen leert. Je moet aanhou om recht te leven en om vir die mensen recht te leer, want als je jullie dingen doen, dan zal je jy jezelf red en ook die mensen wat luister naar jou.